بله بله دو سه دقیقه زمان بگیرم جبر اصلا از بر پسیکولوژی وان دقیقه دارم چون که تکمیلا بری حوالی دلیل رخ نکرد بود گوه هوا ساعت که داخل بو سبب که مخالی چه حالی زمان بو بلا yani نه یک من dema آخری مگوت که yöntem olarak ev tiştani ser zaman bandora sistemi سیستم سیاسی سرچکرنا دکوی جوک او ملی خواهی کو زیده در کتنه پیش او نه معنی انکار کرنا ملی دی گریده ویده دست بکر وی ازاهی بکیم که او مثلا کرده فلان بر حوالی رستم جی میناک بانی بو تنی حوالی دلیل نبو درسی دوا رستم جی بس کربو یعنی من نه معنی کو مشروع کرنا وی نده معنی کو جانا مثلا ملو بیچاره دمینه دی بیجه وقتی ملو بیچاره ما نه نه وی معنی کو hakikat evet. Biçaret yemri. Ama canına insan tank dibe olsaydı bize. Bir maniye de bu. Yoksa دو بلندبون و پیروزی و سربلندی خواهی کردنی را از به حوالی دلیل را یعنی وسایه هم به کردنی ها سربلندن اما رخ نکرنایش هست یا دی تشتی حوالی کوچه را دویجا به دیتنام تبلیغی تیده هست یعنی وسا تحلیکه یعنی مثلا تو گل گلی روشلات هر تش روشلاتا نوین بر براق و هندك قرال هنا تشل صلاة أمرت كي قرال نبو جلا حكم دكن يعني اختدار رجلات نافين يان رجلات أم بيجن سر حسابي جلا مرب بنيسا مرب تشي شاشتي أب أو بيبان انتبهنا آه بله چل سال حکم کردن عدالت آنی استقرار آنی باشی آنی یا جنته یا جنته خراب کردی مثلا حافظه اگر چل سال رئیس yani ama az bizim bile havat pişavice na jber ev tişti havat bize buyuti xayim metafizik ye civaki hene em tel vej dibin ama biz de planı maddi girtes çima hedefamı çi bu ev em nişan bidin ku buyuti ku şahsiyet şekil dedin buyuti maddi planı xa girani ne اره انسان متافیزیک جیان دکه اما تشتی که هم ایرو پیرا رو برونه به حکم سولاجی که ما در باز کردنی انجام وان تشتاهتی بویتو یه مادی یه متافیزیک چیه هم شورشگر نیشته اگر او بویت نبان زاتم ندمو شورش کرد اما به کی جان نرخاب بانه شورش کرد یعنی ملی پلانا مادی و پلانا متافیزیک معرف تبلیغ نکه باش تره و از بخواد ویج انکار نک او او مل جهنه دو دو تشتا از بجم دو ملیه ایشا يعني قداسة اللعنات سركاتي جو أرفا روسا قلتم قداسة اللعنات ما باشي لعنات زيدا جرت دست بلكي مكيم جرت دست بلكي نابجم أبني نابو فقط أجر هول اه تكمل هذا رخنا نكر باكو ساعات كي درج داخلنا من دكوري بيوت قداسات جو بدرم دست اما ينتم اوه ناصر کادی د پارزنامه اتن دولت راه بیا سومر ده جو دست گرتنا پرسکریکا کرد سر سر ریاداتنی دبی ام دکارم وینه جو هم پرسکریکا داد ریک inkar dike. İşte dibê Kurd nîne yan beşikşi mine yan düvkî mine yan nizanim çi. Hem berî wîne hemasete. Kurd baş e û Kurd mezin e û Kurd süper e û Kurd baştirîn e bavê dinyayê Kurd e û Kurd her tişte. Ema yuntemî siyara çi dibêje? Şey. Ew yuntema hemaset bûye. Her tiştê hemasa û destan û mazin dike. Milliyetçi tî piranî xavê dike. Yuntemê sê çi ye? Yuntemê sê serokatî dibêje yuntemê şey, ku hewl dide bilimsel be. Hatta nebêje şey bilimsel jî dibêje hewl dide bilimsel be. Ji yuntemê mere. ام بلکه نه جدا بکنم بجن گرچک چی به حقیقت چی به نمیدونیم رژیم یا حقیقتی هبه نه پس که کار روشلات روشلات رژی از روشلات نمین قد نه بجن جبر روشلات حمید لیه در به روشلات نمین جهه پس که کار روشلات تجی او مسئله گرینگه یعنی امین نه انکار بکن نه جی امین پر ریکی که دبی چون کداییه بگیجه شوینی gerçekçi bin yani milli kadasatı bir gün ders bir parizin milli lanet şey sar tartışma yapken. O çe ideal ne ku mesela em nebin etkiya pozitivizmi falan dene. Sonuçta em berhemi sistemi ki dene ku e, em nadzanin bingehi temeli pozitivizme o etkiyiz dibe canım nerxandın bikin ya cinnan nerxandırım ve de hemanin nusa derbas bin ama bir girani ev heye yani filana iktidarı ya ser rusulata nevin çi zihniyet şekiliye Çima çünkü am buha hayat çan hayat çan sabber am buha iktidarcı bu. Ev zaf giringe. Zaf giringe yani ana em dici iktidarı derken de ama haval 10 sabber ما هو ماوسا كي ما محاول ده امجي ببن اقتدار واقتدار شيء او آه، محاول دا ببن او سيستم سياسي او سيستمكم من بحث كري كوبن جهيدا او تشحنه يوسا او نج بخارا برهمي خابنا ده قرار لكي مثلا هاتي سيستمك تشكري شو بو برجواندي خا هر هذا سيستمك تشكريه يعني هم هوا ده نبيه اما مجی هول دم ببینی و انجامی بمرمانه نا پرسکریک نه اوه کی از مثلا دما تولي پارتی بوی پشتی دمی کی زف کن دماتی چیا او tartışma iktidar falan nema bunu daha ziyade tartışma xaduri iktidari bikin çe şekli ye çarpık çe şekli ye serras ye serukati dakirin ev hebun ama mazdikarin beşim etkiye ve selmenin jiyana min hebuna min beri ez hebin bir kere ev gen hazır bun ez bin bikamna ne trina partide ne malbata mı da ne sistema komitede xandi yani ne cihani de bir ma'niye de mukhast tesiri sistema iktidara siyasi ser şekillendirme kirme zihniyete ku em iru pera ruberu nevjmara fikrika çetket biliniz. Hazretiş. Başka. هذا راه Başka terim. بقي هفضل بجين هناك هفضل بلا ساعتك ناقص هناك هفضل بلا هناك دكتور باخ من هفضل وصل زيادة باخ يعني هذا biz زيادة باخ ما yani <coughs> Necmi Oruç. Çıkarsa ihtiyaçtır bize hmm. çerçeve dersi dedi. Hem hmm. her dersi dedi. Çıkarsa ihtiyaçtır. Ve bunun baskı özede kadar değerlikten kuruldu. Ee, günha vedesi de hem sen zihniyet edesek zaten bekler <coughs> okey. Ee, hem her havada ki şu can zivirin yani. Ev zihniyet e, rastı çiye hem çav hatına şekilde mekirin. يعني شكل ما شو هاتا قلتن يا فكران دني يا مذاكرنا ديروكي وانا امشي مساج بخوا يعني بخوا زبرم اه، جبير رجات نابين بيجم حتى أه سرجكي انسان بيجي وزنتي يعني بي روج آوا أه قلق برتوك خو... برتو اه، خواندن روج آوا حموش روج آوا اه، انسان دقري رخ علم بيشكات فلسفة وانا حمو هنا مساج انها انكرناكم يعني انسان gelek تشتا روجاوا دقري او هيا بس gelek تشي دي ما قلتنا نينا ما روجات جدا بو مثلا هال واز زفرين بجا بله gelek قوتن سر روجات نابين دهاتن روجات مثلا سر چيني انظانم yok komplucine anlam ser هندي صورن طازينه أظن يه بفيل قهرن وحاصل رج أبا حمود دامه عرب بيسن عرب أظن شوانا وحاصل بالتولي يعني جلت قورم أظن حمو دهاتن قوتن بكي هي جي جينا أم دن شغلان دنجي يعني ذهنية شكل وصا يعني شكل ما وصات يكرن تجانا بحمدي خط تجاك شاد بيجي يعني تهاتي على الماندن نها علماندن هناك gelme çeyun ev sürecek yani bes pişi fazlame serokati ev gerçek serokati bizim fazvane rujata navin yani e, rujata navin hem beri sistema dervet Paris'e e, belki bu henak Arapça ustad bejin yani e, henak god e, orientalist yani yani usa nav lekin çencede serokati bin orientalist pişti medaki di çekusa ortaya dernek yani سرقتی اول حمو رخ نکردن یعنی و مزکن هنه حمو رخ نکردن هم خواه مزکن بجا مثلا میجی هناك او کرن مقول سبر خداني روجات نافين از او بكم راح اقتدار شكل نابجم zaten اقتدار دیروکا خویاس کریه مثلا دیروکا نه هاتی یاس کرن پشتی وقت سالمان مزانی هاتی یاس کرن دیروکا هاتی یاس کرن یا اقتداره یا شره یا کشتنه یا گل خرابیه yani insan gel çatı der bini. Avane heye برچاوه دیروکا نه هاتی یاسکرین حمله گرن یعنی رجلات ناوینده مثلا اول بجین ام زحف رجلات ناوین ندن پیش یان ام نا قطال بکن نا رخیدی بکن بس انسان که بتون نمیزه بکن راسته رجلات ناوین هیچ رجلات ناوین در کتیه ام نها ام نانو به سر بلند yani مثل سر بلند دایی رخی دیم نمیزه کن yani برخدا رجلات ناوین کده دیگه نه هاتی یاسکرین نها سوچ ام دست بید کن اوه یعنی من پازنما وصفهم که یعنی سوکاتیت بجه وی بشه هنه همه دارخن بلکه بحثا کرمانجات که بدویات که ترکمانات که یعنی و و هنت که یعنی امه واب دم پیش امه دیروکا وی یاز بکن اش پشتی نلوتی که پشتی اقتدار حمود شتاکتی ام واب دم پیش اش بونه هناك او میجی چه بون اش بوی مگو بو قرمتی از هناك چابین زمان نها توماس توماس مور اوتوپیا یاز کرد ما توماس مور گلک حواله به خواندیه اوتوپیا هاتنه یاز کن مثلا دینا ده بحث اوتوپیا کن یونان اتینا دست بید کن مثلا بیش سه چهار اوتوپیا وقت یونان بری میلاد درکتنه پشت میلاد جی فلان اوتوپیا درکتنه همه اوتوپیا جی رجاوه یونان رومان رجاوه utopya yani mecbusa naz dikir. Bes piştim kalmeti Pırtok do güzi me araştırma kir e, ne zaman. Yani ha kalmeti beri Thomas More vada ketne. Yani nizik hafduna bijin bes zaman beri ve vakit di gerçek hatiye can kirin. E, gerçek şaş hatına şuruba kirin. Mesela e, Süt salına beraber. he, yani çek olsa yani bes nizik hafduna bes beri ve yani. E, مثلا قرمتی جواک چاو بو مثلا وقتی جواک چاو بو مثلا هستا کومینا داخن جانا کومیلا گند آواکرن کومین آواکرن قرنیتیا ده او تش جانی خواسته پک بینه مثلا گند که از وی رخ سوسولوژی جواکنه او گند چاوه بجه گند ام آوا بکن یک و زنگین فقیر تیده نبه زنگین فقیر تیده کت بکی مسلمانتی تین زمان تسی مسلمانتی یعنی زنگین فقیر نینه هم برای خودی هم بجن یعنی همو یکن یعنی با کبی هم بجن دوی یکی بکار نبه gundekî deyekî bêkar bê ew gund seqet e vêyek bêkar nebe jin mêr divê hemû kar bikin ev quraleke ya dî wek hevî divê hemûna bi hema de hebe wek hevî çawa ye bijî gund de yê çandinî dike heye her kes divê karî hebe yê çandinî dike heye yê pasxa dî dike yê anûçe wasa yanî gund bej dike ev hani pratikî jiyan yani, yanî tiştê bi hem hema tov dike yek cî de tov dibe gund cî divê meclisa hebe mesela باقي أم بجن شيخ يعني وصا أبد كن بس أو بيش ما كده ي عدالات طاري حمو مالابك حساب خوي مثلا وقتها أم بجن شولي بري مثلا صلاة دو صلاة باقي أرزاق شنبه يعني حساب خوي ويت كنت فاشلن حساب زستان أتكن أم بجن وكده تشتزي ده الجندة تفنمينه بدي جندي دي يعني دقيش بكي هناك تشتاره يعني قرالك وصا هناك إيه قرمتي بجن هندينا yani dinen mesela e, pişti vaktim ev mesela insan araştırma dukhune e, e tişte beri Thomas More gel tiş rakı bajar da ne kalın men e kalmetine pek anine sebep çe be hani beklediğini bize bir e, kuştun dernek eve dizi dernek eve جوی هم به کشتن بسکنه هم به دیزی بسکنه مثلا وقت شد پیش belki sadiye de ve zaten zahf serbun. Yani belki havala uyla xanman pişt insan vadı xune nexwa rujata navinde em nikan bijin komünalite nebu. Em nikan bijin sosyalizm nebu. Yani hidi ez ve geriyam insan nexwa diruka xabaş yani vid diruka em bijin berxodane. Ya e, dervi sisteme. Hatta ana meşya serkati e, civaka politik ahlakit beje heye. Bes سیستم olsa cümle kiriye Em xwe de nebînin. Mesela hat bicî kişkar ujat nevi zehf tevlih hebe. Mesela ne tevlih hebe? Hindi de berxudanek heye yani. Mesela çi Avrupa'yı çxasit halit halit nikayı zehf şaberde. Yani vek bicî çava jururat da nevîn derketiye yani hinek çan nikayı da barde. Çxasit halit xirat be burada çi burada çi bes hinek tişt evi dek minin. Jbi rujat nevîn jiyan kiriye. Yani ev kok heye. Mijin hiç bu ne yani ez becüm insan vege koke he behta araştırmak yani. Vege he kültür yani. Sosyalizme, komünale vahne hama iş berkudan rujlata nevim hut gaye geç şabık yani hene. Bas düşe çabı menin. Araştırma ninin. Tuhat bir dakika da abi kumak gibi az zahçi de ona kumdan. Bir sabah. Şimdi o e, zihniyet yapılanmasında e, bulunduğumuz alanın, bulunduğumuz coğrafyanın insanlık tarihine çok önemli katkısı var. Biz aylardan bu yana savunmalarda bunu tartışıyoruz. Tabi bunun e, yanlış kullanım tarzını da tartışıyoruz. Eleştirilerle, tartışmalarla öndekin savunmalar tamamında tartışma değil, e, bayağı gelişti yani hem olumlusunu hem olumsuzluğunu hem iktidarsal boyutunu, devletsel boyutunu modern de boyutunu hem de ahlaksal, politik, demokratik boyutları bayağı tartışılıyor. E, bu tartışmalarda şu ne insan ele alabilir? Yani Orta Doğu'da ıı, var olan demokratik, ahlaki toplumun değer yargılarının bir defa daha ön plana çıkma durumu var. Bir defa daha hamle kazanma durumu var. Ee, bu hamlenin e, daha dolu temelde, daha e, e, toplumlara e, katkı sunan temelde e, ilerleyebilmesi için var olan artıkların, yanlışların atılması üzerine çabalar sergileniyor. E burada hem Orta Doğu'daki var olan iktidar yapılarının e, vermiş olduğu zihinsel bakış açısı, yaşam tarzının kırılma e, gerektiği söz konusudur. Hem de son bu 1-200 yıldan bu yana e, Avrupa modernitesinin vermiş olduğu bakış açısının kırılma gibi bir çabası vardır. Tabi üzerimizde bayağı etkin, e, etkindir, hakimdir. Bu e, her kişide yayılıyor. E, daha da fazla yayılıyor. E, bu netleri bayağı yoğundur. Bu netleri bayağı fazladır. E, o netlerle savaşma e, bizim için esastır. E, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama zorlayıcı boyutları da çok çok fazladır. Özellikle sistemin Orta Doğu'ya yönelik e, saldırısını biraz pratik güncel temellerle aldığımızda e, şu temelde insanlar alabilir. Yani Orta Doğu'daki yeni bir çıkışın önüne almak için bütün çabasını ortaya koyma durumu vardır. Mesela bunu e, radikal İslam'ın e, tekrar ortaya çıkıp kendi kendini reform temelde olsa ve de farklı biçimde yenileme e, korkusu bayağı fazladır. Ondan çekinme var. Bir boyutu budur. İkinci boyutu e, özellikle önderliğimizin geliştirmiş olduğu demokratik ahlakı boyutun yeniden hamle kazanıp e, insanlığın önünü aşma e, durumu söz konusudur. Bundan da çekinme durumu söz konusudur. E, bundan dolayı e, çok ciddi bir müjdele söz konusudur. E, tabi bu müjdelerin e, boyutu gittikçe daha da sertleşiyor. Çok daha sert bir biçime de bürünebiliyor. Özellikle güncellik açısından, güncel siyasete baktığımız açısından. E tabi tarihi köklerimizi iyi değerlendirirsek o e, müjde tarzını daha iyi, daha keskin yakalayabiliriz. Ben az evvel söylemek istediğim birkaç konuyu daha net vurgulamak için bu konuya bile kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bir, şu berraklığı ben söylüyorum, netliği söylüyorum. Bulunduğumuz alan keskindir. Baya keskindir. Yani iktidar da çok keskindir. E, inanç boyutu, zihniyet boyutu da çok keskindir. Yani ahlaki boyutu da çok keskindir. Yani ben Kaddafi bilmem diğerin diyen örnek verirken yani netlik vardı. <coughs> e, ee, adam iktidardır. Ezmek için, sömürmek için uzun yıllara dayalı bir planlama yapıyor. O planı hayata geçirmeye çalışıyor. Ezme gerekiyorsa eziyor, katliam yapmak istiyorsa katliam yapıyor, zindana tıkmak, tıkmak istiyorsa tıkıyor. Ama daha ürkütücü, daha planlıdır. Şimdi e, liberalizmin et, liberalizm ve Avrupa modernitesi daha muğlaktır. Daha günümüzdür. E, bundan dolayı kafayı daha fazla karıştırıyor. E, kalıcılığı fazla söz konusu değildir. Yani her şeyi biz bilim teknikle ele alamayız. Yani ben e, belki balaga olabilir, abartı insan görmediğiniz için e, abartılı olabilir. Avrupa'daki buğdayı çek, açlıktan ölürler. Avrupa'daki suyu çek, susuzluktan ölürler su, burada çeşmeden alıp su götürüyorlar. Orada satıyorlar. Orada kullanıyorlar. Yani bütün değer alıyor, inancı alıyorlar. Hristiyanlık, Hristiyanlık buradan gitmişti. Onu o kadar tarumar etmelerine rağmen hala onun üzerinde yarışıyorlar. İnanç boyutuyla. Bilmem maddi boyutuyla hala petrol savaşı veriyorlar. Hala bilmem o kadar halkların, sayı Orta Doğu'daydı. Latin Amerika'sı, Kuzey Afrika'sı bilmem birçok yerde halkların üretmiş olduğu, biriktirmiş olduğu ürünler üzerinden kendileri şey yapıyorlar yetiştirmeye çalışıyorlar. Bugün kes onları Avrupa'da ne bilip kalır ne felsefe kalır. Arkadaşlar belki televizyonlarda çok seyretmişlerdir. Baharşı savaşlarının filmleri çok konu olmuştur. Hepsi diyor ki aman Orta Doğu'daki şeye gidelim. E, maddi kaynaklara gidelim. Oradaki zenginliklere gidelim. Oradaki cennete gidelim. Bugün de kesilse bugün hiçbir şey kalmaz. Yani biraz belki mübalağa oluyor ama yani çöker yani olduğu gibi çöker. Çünkü bilimi götüren, inancı götüren, felsefeyi götüren kaynak e, özellikle geri kalmış denen toplumların yaratmış olduğu değerlerdir. O değerlerden hayata kalıyor. Korkuyorlar yani şimdi hala o kadar kavga ediyor. Saddam'ın kafasını kestiler. Bilmem Kaddafi'nin kafası üzerine hesap yapıyor. Yıl, e, günlerden yana dünya alem savaşıyor. Önderliğimizi nefes aldırmaz hale getiriyorlar. Yani sadece biz bilimle ayarlamayız. Yani o teknikleri şeyler Valla buradaki petrol olmasa o teknik hiçbir şey yaramaz. O enerji olmasa hiçbir şey yaramaz yani. Onu iyice bilince çıkarmak gerekir. Yani felsefe dedikleri şey de çoğu Orta Doğu'da alınan felsefenin yorumlanma şeklidir. Tamam birazcık uğraşıyor üzerinde. Ama o kadar abartmaya gerek <coughs> Abartma bizi iradesiz kılıyor. Biz çok fazla abartıyoruz. Amerika'da çok abartıyoruz. Bilmem Avrupa'da çok abartıyoruz. O geçen de ben dün biraz bir Murat söylemeye çalıştım. Arkadaşlar dedik ya onun haberlerde ne vardı? İşte Avrupa Konseyi Kürtleri özellik için karar çıkarmış. Böyle biz kimle tartışıyorduk arkadaşlar. Dikola Libya'ya baskı yapmaya şimdi. İki gün sonra bir baktık Türkiye'den tezkere çıktı. Nedir? <clears throat> Libya'ya gidin vurun. Gemileri orada bırakmak için, havalanlarını açmak için. Yani çok e, e, aşırı çıkarcı bir yaklaşım söz konusu. Aşırı fazladır. Öz yoktur. Abi gözümüzle abartıyoruz. Felsefesini abartıyoruz, bilimini abartıyoruz ve neyini abartıyoruz. Çek değer yargılarını orada kuru bir iskelet kalır. Yani bu demek değildir. Orada var olan mücadeleleri reddetmek anlamına gelmiyor. Orada var olan değer yargıları reddetmek anlamına gelmiyor. Ama ana unsuru, ana kökü hiçbir zaman hafiflemamamız gerekiyor. Zaten Orta Doğu'daki bizlerin temel eksikliğidir. Bu özellikle son 100, 100 yıl içerisinde, son 200 yıl içerisinde kendimize fazla güvenmiyoruz. Güven eksikliğimiz vardır. Siyaset yaparken dahi problem ama bize kimse destek veriyor mu? E, verirse versin, vermese vermesin. Biz kendimiz ayakta mıyız değil miyiz? Biz kendimiz o gücü kullanabiliyor muyuz, kullanamayız. O düşünce netimiz sağlamış mıyız, sağlamamış mıyız? O ideolojiyi de keskinliği tutmuş muyuz, tutmamış mıyız? Bu demek nedir faydalanılmaz? Faydalanılabilir. Ama önemli olan e, <coughs> bireyin kendisidir. Toplumun kendisidir, coğrafyanın kendisidir. Yani bulunduğun çevredir. Öndelik diyor ya, ne varsa sen kendine bulabilirsin. Tarihi de ara, araştırmak istiyorsan kendinden başlayacaksın. <laughs> kendinden başlarsın, toplumundan başlarsın, coğrafyandan başlarsın. Böylelikle kendi gerçekliğini bulabilirsin. Yani o etki gerçekten çok fazladır. Onun ne olursa olsun kılmamız gerekiyor. Yani o Avrupa'daki, Avrupa'nın bakış açısını kılmamız gerekiyor. Kütüphanemizde olmuş kitaplardır. Hepsi postmodernizmdir. Hepsi. Komple modernizmle ilgili doldurmuşuz. Nedir? Ama bir kelime bulalım. Önderlik yıllarca uğraşır. Onlara cımbızdaki şey çıkar gibi çıkartıyor. Kelimeler çıkartıyor. Bir şeyler oluşturmak içindir. Okuyoruz okuyoruz. Valla hepimiz onlar gibi oluyoruz. Benzeşiyoruz. Özeniyoruz. Özenti haline geliyor. Yani ben şu kodu ikna değilim. İşte bilimi var, tekniği var. Bilimi olsun, tekniği olsun. Biz tekniksiz de yaşayabiliriz. Yaşayabiliyoruz. Köylerimizde nasıl yaşanıyor? Hala bilmem en ilkel yöntemlerle tırnaklarıyla toprak kadar kendi kendisini ikram edebiliyorlar. Kendilerini yaşatabiliyorlar. Ama faydalanılmaz mı? Faydalanılabilir. Kendini geliştirebilir misin? Bir kısmını geliştirebilir ama insanlar sürülmeden geliştirebilir. Yani özenti çok fazladır. Ya geçenlerde biz ne derste çalışıyordum. Şimdi de gelişiyor. Bilmem e, süsünden, püsünden, telefonundan, bilmem bilgisayarın hepsi gelişiyor. Bu nedir? o zihniyetin, o bakış açısının yansımasıdır. Bu zihniyette de ortaya çıkıyor, maddi yaşam tarzına da ortaya çıkıyor. Bence bunu birazcık daha o Avrupa'danın oluşturmuş olduğu maddi yaşam tarzını çok iyi e, bilince çıkartmamız gerekiyor. Tabi o zihniyetten kopuk değil, Bu, onun biliminden, felsefesinden kopuk değildir. Yani bu boyutu biraz ele almamız gerekiyor. Ama şunu ben yadırgamıyorum. Reddetmiyorum. Yani var olan değerler vardır. O değerleri insan kullanabilir. Sıfırlama muhakkak gerekiyor. Ama aşırı abartılı yaklaşmada kaçınmak gerekiyor. Çünkü bizde birazcık Orta Doğu'da oluşan şu anda Araplarda, Kürtlerde, Türklerde hep göz öbür taraftadır. Bence gözü güneşin doğduğu yere gitmek gerekiyor. Hani yoksa diğer battığı yer değil, zaten o da batıyor. Önemli olan doğan yere gitmek gerekiyor. Bence bu temelde biraz insan daha e, daha sağlıklı bir düşünebilir. Yani yanlış durabilirim bazı konularda. Yani ne çok fazla abartalım. Yani özen, özenelim, abartalım olan bazı değer yargılar varsa, üretmiş olduğu değerler varsa onun senden kısmı da olsa faydalanıp çekebilir diyorum. Var sanki. <laughs> Var sakin. tamam. tamam. Ee, yani bakıyor. <coughs> kök hücre rolünde ben katılıyorum. Yani Orta Doğu'nun kök hücre olması, değerlerin orada e, oluşması, taşınması boyutuna ben katılıyorum. Şimdi bir e, ben şunu sormak istiyorum. Yani tartışmalarda da genelde ortaya çıkıyor. Bizim doğu batı algımız nedir? Yani doğu derken e, algımız nedir? Batı derken algımız nedir? Çünkü e, şöyle bir yaklaşım ortaya çıkıyor. E, batı derken mesela önder, ben en azından öyle anlıyorum. Önderlik kapitalist moderniteyi ve onun düşünce sistemini, onun bilim ıı, bilime ele alış, bilimciliği daha doğrusu ele alış biçimini, pozitivizmin bir sürü şey eleştiriyor. Fakat batıda da halklar var, toplumlar var, o toplumların yarattığı değerler var. Yani biz batı derken salt egemenliği, salt, yani kötü olan her şeyi mi? Batı algımız o mu? <coughs> Batı toptancı böyle kötü, <coughs> berbat, kullanımcı falan öyle bir algımız mı var? O zaman biz o batı toplumların oradaki mücadeleleri, oradaki direnişleri nereye yerleştireceğiz? Yine doğu derken de yani böyle masum, mağdur, haklı, adaletli bir algımız mı var sadece? Bu o zaman doğudaki bu bu kadar despotizmi, bu kadar kötülüğü, bu kadar dogmatizmi nereye yerleştireceğiz? Yani o algılarımızda biraz netleştirsek bence iyi olur. Çünkü önderlik şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki demokratik modernitenin e, oluşturulmasında işte tez, antitez, sentez olayını ele aldığımızda diyor ki işte doğu tezdi. Şu an batı yani Avrupa sentez, antitezdir. Bundan bir sentez oluşacak. Şimdi eğer biz Heva Koçeron dediği gibi ele alırsak neyi sentezleyeceğiz? Yani nasıl bir sentez çıkacak? Batının tümden böyle toplancı bir reddediş şey olursa <coughs> sentez nasıl çıkacak? Yani o zaman bizim aslında çok alacağımız bir şey olmaz. Nasıl bir sentez olacak? Bu konuda bence biraz netleşmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğeri de bilmi, felsefeyi, Mesela önderlik şöyle dedi. Biz eskiden diyorduk ki e, Rönesans'ı burjuvazi yaptı ya da Fransız devrimi burjuvazi yaptı. Aydınlanmayı burjuvazi yaptı. Önderlik reddediyor diyor. diyor? Hayır. Halklar yaptı. Burjuvazinin hiç alakası yok. Sadece kullandı. İşte bilim açısından da öyle, felsefe açısından da öyle. Şimdi biz insanlık açısından gelişen her şeyi sisteme, sistemin sahiplerine, egemenlerine mal edersek biz doğru yani sahiplenemeyiz. Fakat önderlik savunmada yani en azından ben öyle anlıyorum. Kesinlikle yani bizim eski düşüncemizi bu anlamda da yıktı. Dedi ki onlara ait değil halkların şeyidir. Kökeni Orta Doğu'dur. Orta Doğu'nun yani kaynak olarak Orta Doğu'dur fakat halklar yani bu, hiçbir burjuva hiçbir şey üretmemiştir dedi hatta. Tekniksel gelişmeler anlamda da bilimsel gelişmeler de öyle. Şimdi biz bunların hepsini batıya, batının modernitesine mal edersek ya bence biz bilimsiz yaşayamayız. Yani ben öyle düşünüyorum. Tekniksiz de yaşayamayız. Niye yaşayalım ki? Yaşarız nasıl yaşarız yani? Hiçbir şeyin şimdiki gibi yaşarız. Bir köyde kendi halimizde herkesin bizim üzerimizde oynayacağı, irademizi belirleyeceği bir biçimde yaşayabilir. Çünkü çağ onu gerektiriyor. Yani Orta Doğu açısından söylüyorum. Bilimle yaşayalım, teknikle yaşayalım ama hani kullanım tarzı ya da onun ele alınış biçimi farklı. Şimdi biz böyle ele alırsak mesela toplam bir reddediş gerçekleşirse buradan da demokratik moderniteye ulaşabilir miyiz? Yani e, ya şöyle ya toplam bir kabulleniş ya toplam bir reddediş. Mesela Orta kişiliğinde bence bizim batıya algılayışımız yani tek tek insan kendi kişilikleri açısından da söyleyebilir ama genel bir şeyde. Orta Doğu'nun batı karşısındaki durumu komplekslidir. Bunu doğru çözmediği için kişilikler de komplekslidir. Kompleks nedir? Aşağılık duygusudur. Bir şeye ulaşmak istiyorsun. Ya, ulaşamayınca bu sefer onu ters bir biçimde onun kompleksini yaşıyorsun. Aşağılık şeyini. Bu ya seni milliyetçiliğe başka bir uca götürüyor. Öfkeye götürüyor, nefrete götürüyor ama çıkış yaptırmıyor. Şimdi o, doğunun batı karşısındaki duruşu da biraz böyledir. Bunu doğru çözümleyemediği için. O yüzden ben mesela bu algılayış biçimlerimizi biraz daha netleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani uç, uca, uçlara kayıyoruz böyle olursa. O zaman mesela demokratik moderniteyi biz nasıl sentezleyeceğiz? Bu, bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Ben yani bunun biraz daha tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama demokrasiye var hiç geçer de demokrasiye Yani tersten de ben inkara roşalata navin diyorsun. Tamam Resuletana inler aferandına geliktir maneviyat aferan diye. Peki evvel kuçarı bile bize, Ev fıtna ya, ev fıskı fucura de Resuletana de kaniye. Ki çekiriye? Avrupa çeker anişan devir. Tam tersine çaku iktidar Rusulata nevinde çöye Avrupa. Ya her xirab sargun, beriko Avrupa'da Hitler der ki 5000 sal beri sargundur Rusulata nevinde. Ligul kavli kuçeru dibije gerekçe mücadele namine. Çima çünkü rüşvetten ayın gullik gullisanlık yapmış kararun yani. Ne ki yani az nabije ana haval söz hakkı bigreci ve ne serras dibije tamam vusa. Ama leyiş he. Ama avcaran nurhandına bir çevidir. Çok iyi derece değiştir. Yani bu şeyde biraz katılmalı muhtemelen. Orta olan bir istidat nettir. Demokratik bir şey nettir. Avrupa'da gidecek. İşte ben içerisinde özdeşmek oluyor. Çünkü öncelik sınıf tanımı yaparken demokratik mücadele şey yaparken sen biraz ortada da daha iç içedir. İnsan ayıştırmakta zorlanıyor. Çünkü <laughs> dinin motifi altı adı altında gelişiyor. Yani nereye kadar demokratik bir gerçekten yönü var, nereden sonra iktidarla bütünleşiyor. Bence mesela orada bir şey yaptım. Bence tam tersi. Ortada daha nettir. Ortada daha iç içedir. İnsan ayıştırmakta daha zorlanıyor. Biraz orayı da şey yapsa iyi olur. Bu da farklı ipuçlarım kadar. Küçük bir değerlendirme böyle konuşulmak istiyorum. Önündeki, öndeki sormalarda da tarih yorumu, tarih anlayışı açısından hep şunu öğütledi, örnek verdi. Tarihsel süreçleri ele alırken iki ana nehri e, tanımladı. Yani sınıfı devletçi top şeyin ortaya çıkışıyla, tekelciliğin ortaya çıkışıyla birlikte uygularak saat sürecin ana nehir şeklinde ilerlediğini ama baskın olanın tabi işte kapitalist uygarlık olduğunu ifade etti, tanımladı. Şimdi bence e, şeyi ele alırken hani Orta Doğu, Avrupa konusundaki değerlendirmeleri yaparken hani bu gerçeği bir tarafa hiçbir zaman bırakmadan değerlendirme yapmamız daha objektif sonuçlara bizi götürebilir. Orta Doğu'da da bu iki ana nehir var bu Ortadoğu'nun şöyle bir özgünlüğü var. Bir demokratik uygarlık daha bas biraz daha direnir halde. Baskın söylemiyorum. Yine yine tabii ki kapitalizm baskın. Ama Avrupa'da bunun biraz daha tersi bir durum var. Yani şimdi Avrupa'yı biraz öyle de Koçer arkadaşın ifade ettiği gibi değerlendirmek bu oradaki e, demokratik uygarlık öğelerini de e, inkar etmek anlamına gelir yani. Önderlik mesela e, Marx'ta diğer değerlendirmeleri işe yaparken ifade ederken diyor ki sadece kapitalist de, devlet olamaz yani. O varsa toplum da vardır. Çünkü ondan besleniyor, ondan nüfus ediyor. Yani kapitalizm açısından kapitalist da. Kapitalist toplum yok. Kapital, ha, o ayrı bir şey. Önderlik topluma, kapitalist uygarlığa da kapitalist uygarlık demekten kendini geri şey yapıyor. Kapitalizm yaşandığı alandaki toplumlar diyeyim. Yani kapitalist toplum derken o mekandaki toplum anlamda ifade ediyor. Yani Avrupa'daki toplumu onun direnişini bir yere koyamıyoruz o durumda. Yani o açıdan o, onu nasıl değerlendireceğiz? Aslında ben evvel Armağan'ın ifade ettiği soruya yakın önderlikte iyi savunmada Sümer Rahip Devleti'ne Halk Cumhuriyeti'ne doğru kitabında yeni demokratik uygarlıksal sürecin şöyle oluşacağını ifade ediyor. Her ikisinin sentezi. Ama Orta Doğu'ya öncülük rolü biçiyor Kürtlere. Niye? Çünkü diyor bu potansiyele doğal toplumu yaşamaları, o zemin olmaları, zeminde yaşamaları itibariyle, onu öncülük etmeleri itibariyle bu potansiyele sahipler. Yani biz Orta Doğu'da nasıl şey yapacağız? Ben onu sormak istiyorum. Yani Orta Doğu'daki o toplumsal direnci nasıl ele alacağız? Nasıl tanımlayacağız? Tamam. Beremberi fırsatına girin. Var. Buranın toplu. Tabi e, hemen hemen hemen giden aracın ki şu an tekirin eğer ne koydun sen dersime ne Yani çağ ne hazırım. Ne ne koydun ne koydun olumsuz abi. <laughs> Fakat mesela havar karku hazır ne dini belki her fırsatını kar. Belki Çerçeve Şu var. Keskinlik ben diyorum ortada net. Sert sert. Sert ve keskinlik. Bu birçok boyutuyla, zihniyet boyutuyla ben o kandayım yani. <laughs> İktidar sistemlerine bakalım, iktidar yönetimlerine bakalım. İranlara, Osmanlılara, Araplara baktığımızda daha radikaldır. Daha serttir ve daha nettir. Çok fazla bürokrasi oluşmamıştır. Bürokrasi çok fazla yoktur her tarafa yaygınlık durumu söz konusu değildir. Ee, sistem biraz daha üstte kalıyor. Şimdi yani bürokrasidir. Doğru. Yani nasıl yani? Sistem. Üstte kalıyor bürokrasi. Evet, yani şeydir. Çok fazla topluma inemiyor. Mesela daha yukarıdadır. Ee, ama Avrupa'da daha fazla dağılmıştır. O da kapitalist sistemle etkisiyle dağılmıştır. Orta Doğu'daki biraz daha keskin ve net olduğunu anısındayım. E, ikincisi şudur. yani hazmedemediğimiz noktalar var. En azından ben hazmedemediğim nokta vardır. Yani Avrupa'nın bu kadar baskısı hazmedememe durum var. Geliyor, vuruyor, bölüyor, parçalıyor, alıyor. Tamam o götürüyor. zaman yani size göre görmezden mi gelmemiz lazım? Görmezden gelmememiz gerekiyor. Nasıl gör e, gördüğümüz için tepkilerimizle konuşuyoruz. Gördüğümüz için bazen duygularımızla konuşuyoruz. Tamam. Yani vardır kuldur o. O zaman ele alış biçimimiz nasıl olacak? <laughs> ele alışını delik sorudan sormada olduğu gibi koyuyor. Ama sizin yani gibi toplumları el almamız gerekiyor, zihniyet <laughs> gerekiyor, el almamız gerekiyor, bunun eylemini el almamız gerekiyor. Ama şu vardır, bizde var özenti çoktur. Mesela konuşurken dahi özentilerimiz vardır. Mesela biraz kaç konuşurken bilmem falan Avrupalı böyle söyledi. Ya bir de bizim ortalıktan bir tane siz <laughs> Söylememiş ne yapar? Var ama. Değil. Ben ona, ben ona katılmıyorum. Dünya kadar dünya kadar toplumların değer yargıları vardır. Felsefeleri vardır, düşünceleri vardır, sistemleri vardır. Biz onlara hakim değiliz. Onları fazla iş şey yapmıyor, araştırmıyoruz, öğrenmiyoruz, bilmiyoruz. Dışarıdan hep öğreniyoruz. O bakış açısı çok çoklu oyundur yani. Yani empoze ediliyor sürekli. Pompalanıyor. Bize pompalandıkça biz de mecbur onlar gibi düşünüyoruz. Onun gibi düşündüğümüz zaman onun sistemli biçimde de tekrar hareket edip örgütlemek zorundayız. Ha tamam bilim, bilim olur, teknik olur. Ama var atom bombası olmaz. Ama nükleer olmaz. Ama kimyasal olmaz. Ama insanları katleyen olmaz. Bilimcilik olmaması gerek. Ama bu kadar fazla böyle teknik aşırı biçimde ön plana çıkartılıyor. Yani Bizim maddi imkanlarımız yok. Olsa daha önce tartışıyoruz diyoruz bak bizim bile bir nükleer enerji santralımız olsa zaten nükleer şeylerimiz olsa zaten bizim evvel kimya fabrikalarımız olsa biz 99, 2000, 2001 sınırda bunlar çok çok tartıştı. Çok fazla tartıştı. Özenti var. O duygunun vermiş olduğu tepkiler ortaya çıkıyor. Yani değil ki işte televizyon vardı televizyon insan kullanır. Ama onun programını ayarlamak gerekiyor. Onu iyi kullanabilmek gerekiyor. Yoksa aşırı kökten reddetme değil ihtiyacımız olanı almamız gerek. İhtiyaç fazlasını değil. Bize aşındıracak olan değil. Benim ele aldığım biraz bu konudur. Belki dışarıda var ya sen e, Orta Doğu Şivenizmi gibi düşünüyorsun. Birazcık da olsun. <laughs> sen kendi açık açıyorsun. Ama meşru yani. değil. Yani. ben o kadar bat... da meşru değil. <laughs> o kadar batılı gibi düşüneceğine biraz Orta Doğu. Biraz yani birazcık olsun. Fazla da olmasa en azından işte. Kerem evvel ve nokta e, e, bir servis servisakının başı. beri her değil gorimi de ortama rekhıstin edi. Hele de ortamak bir şekilde. Yani biştidir rekhıstin edi. Eğer hinek nokta hebin em hamu bu parizin. Yani eğer hinek nokta hebben em hamut parezin, em hamur rastlı binin, e, de üslub de, de anina zaman de uçağı emreş çelişkiler ne nehelin başlı. Yani madem mesele mebest hamu yek bi eğer e, emreş çelişkiler nehelin baştır. Fakat bir tabi mebest tam ne yek. Yani belki var tam köklü, dijberik, tünet ortada ama de Ali Nırkhandinek ev Ali Nırkhandinek uygarlık saldın hinek e, cudati çedbin nav havaladı cudati çedbin e, Ciboy ve Nırkhandine şahristaniye e, pür muhim yani pür önemli numara servis sekini e, nahacarek diye e, yani kazım var nokta ki bejim de Ali nezik bu ne e, rojava e, elme pozitif e, bu yarar Mesele rojava, rojava de felsefa alim gühd dene, le alim ilim gühnade. Ciberçe demek tene bimilevi felsefi mücül dibin, kanunevi hundurin mücül dibin. İşte rasyonalizm, onu zamçava, eveya gerekçak edert kuhole. Yani tiştek edert kuhole, verik edert kuhole. Evci çi, ilim bi zemin u zamanek gibi sinor Yani bi sat şazda huşunde, û de e, qita Avrupa'da bi taybetî ji Rojavayê Avrupa'da e, sînor dibe. Eveya bingehê hegemonya ji bo vê bizanebûn tê kirin. Yani ew kesanek nivîsînin neg şaş dibin, neg nezanin ama yone eveya. Yani taraf neticede. Taraf ve esas dikir. لإما أم تاريخ علم أساس تكر إن تاريخ علم دما أم أساس بكر أم چی بكر أم بنارن إنسان دست بگد راهشتی dipişir ziraat kiriye khani ava kirine dipişir hebetir em peşkısti car matematik u yaz nivis o astronomi u nizam fizik u kimya u nizam çav hatta roja iru ani eveya nırhı insani yani male kesini cboy ve gerek em ser tarih hepsi up taybeti yetiştiği vak elim yani arayışı hakikati jder bir irada sisteme çedir Evvelsi gerek yani sanırım. Alim her deme muhalif. Filozof her deme muhalif. Zanyar her deme muhalif. Jiberçi. Sistem devlet. Devlet statükocu. Jiberçi statükocu. Eğer devlet hareketi اساس بگیره و چاقی گره خود در باز کلی دولت نخواست خود در فقط ارائش حقیقت چی؟ ارائش در باز کرنه یعنی مکانیزم در باز کرنه آسته که به رازی نب در باسی آسته کی دیتر دب یکی دیتر یکی دیتر حتی گروجه ایرو گهشتی آسته جدا جدا اتم بمبه nizamçı evana ev bilimciti. Ebeya ilmi tamamen de çerçeve mayindekir nasıl istemedi idi te harç kirin ciddi bir karakteri ilmi ebeya. Bu karakteri elm ters. Ji bo vê kapîtalîzm tenê dijî ekonomiya nîne. Bilimcidî jî dijî bilimê tabi. Jî tespit me ne bana. Fark û cudatiyê me fark û cudatiya navbera real sosyalist ji ev. Ji bo vê Nag dema em behsa rojava dikin. Di cebhe di şerkirin ji dervî felsefa me. û serokatî di cebhe di şerkirin niyetek baş jî lê Mesela divê sawnmê çi dibêj serokatî ev keset cebhed şerh emperyalizm etkin buna ve dincitli yani siyasi İslam kökten dinci avanat be hudud evani hudud muhalefet evani dici sistemi hududek bibin kolejeri yani berde ve derye ve henek payşkar bugün derbasına Cübeyi de em bir rengi şeremina yek em dido em gelek dişte olumlucu gerek bir bin gelek dişte olumlu ne dişte izafi hani Utişte ilkesel hem. Serokati pesne Amerika addı. cihat pesne Amerika Serokati pesne İngiltere addı. Serokati car nariya çareseriye demag nişandı bahsa İsviçre. İsviçre devleteki kapitalist. Amerika kapitalist. İngiltere cavgani kapitalizmi. Egementiye fakat da ali izafide. Hinek tişten. Hinek pek anin hen. Hinek uygulama hen. Da ali izafide. Da ali nisbide. Ciboyde Eger Amerika velateki sümürge bu, lidiji İngiltere şerkir serxwebûna xwestin, ew bi hêza xwe askerî nestin, bi demokrasiya xwestin. Çi bu ev demokrasi? İşte sistema eyaletayı, hilbijartını, mafê mirovayı, deklarasyona mafê mirova ilk lüwe de hat weşandin. Ev tiştanane, ev çavkaniye hêzê ne. Yani sistema oligarşik, despot, antidemokratik bu tamamî در بستگی که کار به هم بری و سیستم تکوشید فقط سیستم داویناک حتی لگو نرخاندن کی دیروکی دم هم بگیرن آمریکای 200 سال بری آمریکای ابراهام لانکلن آمریکای جفرسون آمریکای نظام فرانکلین جا آمریکا بوش قط به قط دموکرات جا آمریکای اوباما جا قط به قط دموکرات حتی 100 سال بری زمان پرنسیب ویلسون ده جارك ديم مرا او كي دك يعني ما في ما في قالات سر خوبونه دت با نا افانا تشتي گاز خوازم بده بجم چی توریا جواکی siyaset, tarih demek mere du distine peri. Çizer dibeşin. Totoloji dibeşin. Totoloji. Yani genelleme anlı karşı bakın. İşte ve de yek u yek de donu uçak ilden aditirci ha aynı işte uygulamayı. Na. Em gerek takuşina gela esas bakın. Mine. 1886 کارکر شیکاگو درکتن جبوی 8 ساعت کار روزکی تعطیل مافی سندیقال نولوی هاتون کشت اما ایرو شرکتک لامریکا اگر جدر بی مافی سندیقال اشچی کی بخبتین او شرکت جزا کرنج آلی دولت اوه دولت بو دموکرات نه دولت ایرو اگر دیجی جینات سایگاویش دموکراسی هی نتیجه چابا گلای دولت مجبور کرد مجبور کرنن که tişteki kabul bu. eğer İra Avrupa mafê mirova û aştî heyî tê de sebebê wê serhildana şêst û heştay serhildana şêst û heşta sîstem guhert ji sîstemê got bi tek başına iktidar em kapitalizm çenav em jî insanên em gencin jin hene zarok sınıf hene evana hemu gerek he, gerek mafevan hebe. Her tişte kapitalizmi, her tişte kapitalizmi çen abi. Eğer on vi mafi neden eme dikana harap kır. Eme derya bişkinin. Eme isyan abi kın ukirin. Devlet ajitiyet var ne abi yani? Bir şekli habbana rabbana nizam çava çen abi. Gerek tişteki gibi de. Na ev tekoşina gelay. Ne? Bruno ne burjuvazi? Voltaire ne burjuvazi? Montesquieu ne burjuvazi? <coughs> Darwin never was. Ji bo ve evana e, tariha gelay. Eğer kapitalizm ne var? elim edaha peş biket. Sosyoloji edaha peş biket. Çünkü kapitalizm çikir, her tişt bisinore xwe Daniel peş yav. Ji ve ev mesela şahristaniye gerek en baş tahlil. Em bi şekli lenanar. Dema ge Avrupa tiştekî ve elimin em ne ئەو نەتەقلێت دەمەک ئەمژێ بە عە من تشتێک ئەو نەتەقل دەما ئەم ئەم برونۆ دەرخم پێش نەتەقلێدە ئەم ڤۆلتێر دەرخم پێش نەتەقلیدە ئەم نزانچ کێ دەرخم پێش نەتەقلیدە ئەوە چونکی ئەوانە ئەو گوتنە ئازادیا فکر گوتنە حقوق ئانی زمان مەسەر منتیش گوت بێژە هەموو اختیدار خرابن لێ اختیدارە دەستپۆت هە خراپتر ئەم گوتن دەمە مەرە بێژش بۆی ڕۆژامە ئیرۆ باش نینەکە yani divan alyanadı gerek merede bin. Fakat tişteki diheyi pır muhimme. Jiboy gimereş tuhariye halas bir. Jiboy ev kompleks. Arabi dibejin ev nezik buna duni yani bi Türkiye herhalde aşağılık kompleksi dibejin. Yani xo beramberi der ve çuk ditin. Bu xo xo çuk ditin. Avayaj gerek em halas bin. Avaya mi çava der ba. Da ali zihni de. Min em an had dibejin Rönesans Runesans takandın. enerji insani yani insan دگیج آستکی گی ایدی خواه در دورا خواه خوزای جواکه انسان سیستمه ایدی بنارینه کی نوه لید ناره و erdembune erdembune di çerçeva var sükunet, fakirti, bedengi, xwespari, teslimiyet na atılganbûn, aktivîta, jîr û jihatîbûn, mecara bi vî rengî nas Fakat herkes hem fikir dibêje Rönesans de bir kitaba danti a komedya ilahi dest Yani tam zudur ev fakat dibeşin evi dest bekir. Çünkü legarineki hakikati arayışın ilahiyeti tartışmadık ki, cennet ve cehennemi tartışmadık ki. Yani ev tişte piruz digri dest tahlildik. Ligori kwa tavva der bastık. Yani heza insan gidişte ev ki de gidişte Xwedayî de fikre, bifikire derdixipêş. Fakat eşkere bu ge ge komedya ilahi versiyonek, versiyoneki rojhilatî. Ev îro em nabêjin, yani fanatizma rojhilatî nabêj veya. Ev tehlil îro tehlile gud rojava cidmen vê dibêjin. Mesela dibêjin aslında dibêjin e, mes çiroka İsra Meraç heyin işte Muhammed Çavaçu'yu cem koydu. Liser esaseme çiroket edebiyata Fars'dı mantık tayr derketi. İşte Simurg dibêjin mantık tayr lêgerîna heqîqetê bi zimanê tayra û pir diyalogê balkêş tê de hene mesela dibêjî gerek em bigên qiralê xwe yanî rastiya xwe tayr û ew kom dikin yanî ji tayrar xeber din ji tawûsir dibêjin biçin Tawuz dibêje ihtiyacem tunekî ez xweşikim zan. Yani menzar ji menzara tira têra ki, dike. Ihtiyacê min el tiştekî dî bigerim tune. Diçin ji bilbirê dibêjin werim mer. Bilbil dibêje ez nikar. Dibê çima dibêje ev ilgiyam farklı. Ez aşıkı gülem dibêje. Ev jêr dibêjin min e gül emrê ve heftek. Heftekê diçilmse diçin. Fakat hakikat her demi, Kawer em bavr biçin dibêjin na. Yani çabayat ber hakikat dedi, o çabasız yeji rahmet. Çabasız ye rahmet ki o çabayı der kapış. U rastı jid için ege ege ege söz dedin için o mesafete kaddikin bahra der bastıkın derken hatta dik dereki ce kıran. Kıran nabinin. Ama jet pırsın. Emhatını tebi binin. Ev çi nişani wan da aynaki nişani wan. Da ayne de ev Yani hakikat wan bukwana shtetnave tajrek i simur kë simur yani sih tajrek dhe sih tene sağman ki haştın vır kralci ayna da nişanimanda avukat hatın kuyani kırım bir şekli hakikati dinasine <coughs> Li esası vê esasî dibêje komedya ilahî derket yani versiyona wê jûr hatîbir. Derbasbûna fikir di rojilata navîn, fikir, fikrê rojilata navîn rojava gelek kanalê wê hene. Gelek kanalê ve. Ta ji zamanê talis de dest pêkiriye, Fi hati Babil, şunu Mısır'ı, Pitagorçuyu Mısır'ı, Talis hati Babil. B. Şere haç, e, erişe haç peresta. Heybetir zede buyi ev akış, afikir ajruj helat berfroj abab için. Biçebuna imparatoriya Osmani, Orava Hristiyane Grojelat Anavinu Çunavani Avrupa heybetir zede birin. Evana mantıkı ilmi, tecrübe, eg rejru rensaser vekir, hezekmezindir. Ciberçe, ciber rasti destlatdaryad Avrupa'da tev hamud jwariya ve amal gori arojelatana anavin esnek esnek bu ve şkud had. Da Avrupa Cumhuriyeti azad ha bu. Venedik. Mene Rönesanslı İtalya derken. İtalya çi bu? Devleteki merkezi tüne bu. Cumhuriyet Venedik'e bu. Cumhuriyet bu. Meclis daha hat buraya verir. Demokratik bu yani. Hatta Roja İroji Cumhuriyeti vak Venedik bu بخبره و بن ایرادلی در نکتن خود انگلیز از زمان خود دما بون جمهوریت هنک آجوه وندی خوک model خواستن بگرن fakat bir ser neket. Dijarek bun merkezi, Cumhuriyet merkezi. De pişirin kulak. Milano, nizam Cenova. Nizam ki evana hamu ege prensa jidhatin idare kirin disa ev kabul meclis hab. Yani iktidar esnek iktidara merkezi jî iktidara insana bixwe ava Mesela devlete homojeni mezin ek de Avrupa çiye bunu sed sala daha bişûn İngiltere, Fransa, di pişt İspanya. Evanan ser çi esasî ne? Di ser esasê yekîtiya navbera lorda diçe. Lord hatine gel hev di navxwe de ew derxistine. Ji bo vê sîstema siyasî ne di wê û pîrozbayîn û şiddetê de bû gikare bi fikir asteng bike. Fakat di rojhilata navîn de astengtir. Bi işkenceye astengtir. Bi kuştinê astengtir. Rojhilata navîn gelenekê şiddetê dijwar hevan. Yani berxwedanek hatî kirin fakat ew ve iktidarê derbas kir ana Iraq di du hest erd dikolî mezarekî toplu derdike ma ev mezarê toplu kîne alemê berxwedanê li Tirkiye êl berxwedanê li Sûriya hayê yekî digot یەکی محالف دگوت دگوت ئەس ئەس تحدی دکەم دگو دەماچێ تێخن ئەنیامە ئەگەر چاابێ مرجفین ئەس ون چ بخوازن ئەس جوار بکەم fakat dikut mini karı bastekem hapsi. Çünkü zindane rojelata navinde jgayni mazlum doğan de zindane rojelata navinde hamu fikir teslim. Ya bunu dijberi kwa ya mirin. Yani heza berhodane teri ne kiriyek sistema siyasi hükümdar der ki İram karin derbas bugün. Çima? Elmu teknik rol ve hey. Mesela araba dama Davide karikatür çekirne. Dibeci Hüsnü Mübarek çuyu cem Cemal Abdünasır u Sadat. Cemal Abdünasır Seroke Mısır'ı kevne emirge Sadat ji eghat kuştu. Dibeci gotunu adam boyu yal ser tahtet hat kuştu. Yani biçit hat iyi. Mirin. İcarib Arabi dibe adam ulam nasa. Jiber Sadat ser menase hat kuştu. Törene de Götüne avla Facebook. Götüne evne avla Facebook ya zaten. <laughs> Demek ki Facebook rola ver ya. Dıkara kırna Facebook. Rola ver ya e, e, e, sistem akarat. Yani bu itebeyi elmi tekniki rola ver haya. Yani hel duvaşini u girin gimere avbuk. Ama hon dıvırdı. Carek diye mesela sentez em baş bıgrendest. <coughs> Sentez şahristaniye ki nuye. شهرستانیا demokratik. لسر اساس گش هر دو طرف تز یعنی او آنتیاوه جویر girdina tişte olumluy. Ne ne ne evke kalıpçı. Narast hinek tiştene handikap açetkin. Mesela demek ki havaleme hinek agdu. Hinek havaleme hamu ez napişim ama hinek egim hinek nas girinci. Mesela Freud tuhand. Freud tuhand bu psikopat. Jiber çi? Jiber Freud rastî şahsiyeti ev dike. Şoreşeket psikolojiye de Freud. Ama ji boy ev. Di dedi materyalizm, dedi pozitivizm hakim di wir di şahsiyeti tehlil Ama di wir di hêza ruhî insana. Hêza ruhî heye. Durojilata navîn her tiştî cinsellik etnik arı izah. Dewar kir pirsgirêk ciddî dibe yani pir ciddiydi be. Tespit ekser aila ke hecmare wan se kesun aila ke hecmare wan pazda kes. Ne yapıyek ya? Jiboy ve ev aktarı me mekaniki. U pirsgirek ke xodri awan dişuro vekirin avana hantikap açedik. Astan kaçetkin yani pirsgirek ke çaresernak. Fakat hava droj avadı در خدانک مزن هی در خدانک مزن هی گرک مروی بین رغم سیستم هنک تشت هاتن فرض ev kısmı zanisti, kısmı ve demokratik, kısmı ve mafya mrovayı. Evana gerek mere tecrübe jeder. Serokati demak mesele azadiya jine digri dest be gelek tişti dersi merej Avrupa bigrehenet. Çünkü diyarli buna beri cinsi xod Avrupa da kurt. Gerek envana kabul bükün. Nam mesela dijana me rojane de de rojelatana vinde en jina gidbeje ez azadim dijyana rojane de gelek zede gavil sermafe ve çedbin ama pe nahs ne xisti zanab ama Avrupa de qas ser derzi ki akupet hasan az jboy ve henek tişt mere gerek bigire ama evaya şuna komünalizme nagir şuna dayanışmaya nagir şuna ber pirsiyartiya beramberi hev nagir mesele henek tişt hene družilata na vinde çıkka se sistem despotu e, yozu harap işi. ama mesele vicdani nikari buyi e, bu kuşa. Mesela insan beraber her vicdani bu ne? Jiboy ve mesele rağmi ki despotizm hazar sala hakimi kuştun kırkırın sercekirin ama insan beramberi insan družilata na vinde insan ne buyi gure insan? 20 sale Davidi cuda. Ama insan ne buyi gure insan? دمک انسان خورد بوی تالا نکری جخور برد یک دیتی همه او نکشتی diti دیتی همه تجاوز نکری هزا جایدریجی کیه؟ او هزا اخلاق تابی او هزا اخلاقه و ev hez devlet şuna wê nikar bigire min et ha statistikin avana ne hema gotnêj xweberin Da Amerîka din perêk dewlet didi polîsa yani bütçe devlet dewlet ji bo polîsa cuda dike bêtirî wê bütçe insanc boy parastına xwe güvenlikçiye taybet dikir. Demek ki kanun istikrarı çenak. Kanun nakev şuna ahlak. Kanun kanun tene diziye ek nakiş. Bu evi megut ya. İnsanla Amerika anha pereg insan. Normal xerç dikin jboy girtna nöbetçiya. Jiperek devlet li maaşa polisa xerç diki betir. Dema ki dizgin buna ahlaki beramberi suç tun be. Bu polis çenak bıçak içi sentez buin. Sentez buin mürekkeba yani karışıma tişte olumluyu ama bizanisti biçim da Yani sadece sadece e, nicel öktüne, nicel karışımlığına icardı bir tişteki nu. Dibi tişteki nu. Dibi şahristaniya demokratik, dibi modernita demokratik. Modernita gepratik ve leser esası örgütlülük uzanıstiyeyi. Yani kominale uzanay, pır zanay. E ev zanabun tene mere çavkaniye ve projelata navin ne yapile? Hinek çavkaniye ve Amerika'yı, hinek çavkaniye ve Avrupa'yı, hinek çavkaniye ve Çin'i, hinek ev insani eve. Jder bir irada sistema peşket. Bir şekli mere bir dest e baş bi. Duvan alyanat yani tabi dibi mere ser hinek nokta baş bi sekine, baş derhi peş. Mesela jber çi jber vanday, pır vanday ji bo vê gerê me re derxipêş. Eveya bi rengê wer fanatik parastina tiştê çewt gerek neb. Parastina tiştê şaş gerek neb. Ama mesele giringi me re derx. Mesele e, em dibêjin ya min doh mînakek da. Mesele Spartakus heye, kutsal, pîroz, şerekî ji bo heqê, Ama mesele bi daha harekete e li dijî koletiye li dijî koletiye duru jilata derketin derbarê wan de em bê agahîn mesela hareketa zinciyal dijî abbasiya hareketa qermîtî hareketa xuresanî û gelek hareketê dîtir evana gerek em Heza xwe vicdanî ji wan bikirin iddiaya xwe tekoşîne ji wan Mesela mesele ê wehdetî wücud felsefeye eve ya mewlanayê xaniyê cezîriyê helacî nizam sehreverdini hatta mesela evak kıyam li mesela narin elser ser kıyam çewt var mesela nav medici yani brengeki ne haksız li me me anlayışê be ew kê rexnet kirin nizam filan kes xeyam ciddiye jiyandik ça naqib xeyam ciddiye xeyam felsefeyi, xeyam elme xeyam matematîkê xeyam astronomiyê xeyam gelek tiştin xeyam vê dibêje di çarîka xwe de vê dibêje eger wek xweda eğer vek xweda rojeke irade dest miketa من همو gezegen heyiş ortaya rakrana o mine şunavan gezegenin di çekrana bir irada azada hareket. Jve betir radikal sekna hemberi sistemi hey. Ama şu ali sisteme brenge yozu yavaz hatın nişandan o em jivar wan dinirxin işte rast ne ta. Jboy ve em çavkaniye khoy tekoşine karın juan bigrin. Programı khoy Programı khoi çaresi çem karınç var birinci. Bu ve serokati dibece Rönesans arojelardan abin güncel kirna zerdeşti tabi. Evci güncel kirna zerdeşti. Ve gıçaval Avrupa götüm güncel kirna Roma Grek emeci güncel kirna zerdeşti. Evvelci gerek em işi bidin ser yani evci rastiyek ve hey. Fakat gerek mere نکه روشا پرستنا شاشتیه مره نکه روشی ور رد چیتی رد چیتی مد خد خفکا سروکاتی بجیا اگه قبار رد چیتیت کن ده اساس ده ده اساس نل دیجی سیستم یعنی لبر دریه و هنک پایت خواست هم تابی جده در بیوانن هم جدان امه پروژنه امه هم پروژنه پروژه کی شهرستانیه نه دموکراتیکن او پروژه لسر نرخ مادی bireyci, kapitalist, endüstriyalist nalisel esası ekolojik toplum, ekonomik toplum, demokratik konfederalizm. Emna bereke de.